Parang NMB ang kanyang katawan Ang sarap mong titigan Takin na iba ito, inik Yo G, pasok! Yeah! What's up G? Yeah! Oh, na G, kwento ko sa'yo G, tinan mo to Kita ko yung Kita ko yung crush ko kanina Ang sarap niya titigan Unique Uy, sino mo to? Go, go, ayos yun ah. Oo, oh, di ba? Wait lang, munod muna tayo. Ano ba yung pinapanood mo? Gago malapit yan si Boy Pick Up. Ah! Alam ko na yan! Boom! mister who's the chick Nick Cause I got plenty T-shirt niya at pants ay black Tas pink na panty Binaba ko sa sahig Tapos siya ay nilamig Yumakap siya sa akin Habang siya'y kinikilig Di niya rin mapigilan ng init kong dala Napapakalmot na at napapaungol siya Sabi niya, NIK, what? Iba on mo pa bilisan mo pa Sige, sige, sige pa Ulin ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka Sorbetes ka ba? Kasi gusto mong dinidilaan ka Palay ka ba? Bakit? Kasi gusto mong binabayo kita huh? Chicharon ka ba? Bakit? Kasi ang ingay mo pag kinakain ka Boom! Parang neneng biyang kanyang katawan Katawan Ang sarap ngiti ako'y naa-attract Dibdib naglalak, parang merong heart attack Ayaw mo sa iba, gusto mo kay N.I.K N.I. to the mother, motherfucking K Kasi lit, medyo pogi, sa mata mo'y malupet S-A-M-P-I-N-T-O, sobrang sexy, fit na fit Yung na petit Tapos medyo makulit Mahaba ang buhok at mga matay singkit Yun ang aking tipo Minsan pag wala ng thick Tumatagal sa laban parang Jordan Game 6 Siya ay sobrang sexy Miniskirt at fixie Chick na always down Hindi ka magsisisi Pag-aaral ka ba? gusto mo yung ginagapang ka Hari na ka ba? Bakit? Bakit? Kasi gusto mo yung nilalamas ka Boom! Parang neneng bi ang kanyang katawan Katawan Ang sarap isasakay kita Spaceship isasakay kita Lahat ng kailangan aking dala-dala Safe kapag kasama, huwag kang magtaka Di ka magdududa, walang baka-baka Di saras na ng gabi, di ako mapakali Di pa nga nakasindi, tas di ka pa Pag umuho ka babe, di ako makatabi they wanna hand Tapi sa daan, bitch, yeah, I'm the man Neneng B, ako ang yung boy picker. Can I see you? Anong oras ba ang meet up? Kotse ka ba? Bakit? Kasi gusto mong sinasakyan kita Alright! Alright! Katahimikan! Katahimikan! So magsisimula na ang ating rap battle! At mula sa aking kaliwa, si Nick Makino! That chick sa tabi, she's so sexy! Ay, ay, katahimikan, katahimikan! At mula naman sa aking kanan, ang pinakastig, ang pinapakaling na si Boy Pickup! Hindi magsisimula ang rap battle na ito kung wala ang pinakamaganda, ang pinaka-sexy, ang pinakamalupit sa tanuan na si Neneng B! so, <laughs> so, bago natin masimulan itong laban na to, malalaman natin kung sino ang mauuna gamit ang PNJ. So, PNJ na kayo! 1, 2, 3, go! PNJ! Alright, alright! Boy, pick up! Ikaw ang mamimili! Sino ang gusto mo mauna? Nickel, ganito ko. Okay, Nick. Ikaw ang napili ni Boy Pick Up. So ikaw ang una babaran. In one, two, three, go! Lamesa ka ba? Bakit? Kasi gusto mong pinapatungan ka. Oh! Ano kaya ang magiging banat ni Boy Pickup? Boy, biga, bigaw na ang baba na. One, two, three, go! Rosas ko ba? Bakit? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Sakay mo din ako sa spaceship, boy, pickup! Oh! spaceship isasakay kita Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan Katawan Ang sarap mong titigan Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita Boom!